Dita është me dritë. Ke çela num sao. I vjetër dhe i ri. I vjetër dhe i ri. Khun pu, khun ta khong rau ke mak. Gjyshi ynë është shumë i vjetër. I bukur dhe i shëmtuar. I bukur dhe i shëmtuar. Phi sëa suaj. Flutura është e bukur. Flutura është e bukur. Mengmum na kliet. Merimanga është e shëmtuar. Merimanga është e shëmtuar. Uan le phom. I trashë dhe i hollë. I trashë dhe i hollë. Pu ying ti nak 100 kilo uan. Një grua 100 kile është e shëndoshë. Gazeta është e lirë.